de pouco em pouco, de moedinha em moedinha. O dinheiro tá entrando e eu tô ficando piquete o patinha. O cofre tá aumentando e tão querendo saber o que eu faço. Minha mente faz dinheiro, ninguém entende, isso é fato. É fato que tá mudado, a vida do menorzinho favelado. Aquelas que nem me olhavam, hoje tão querendo colar do meu lado. Mal sabe que eu guardei rancor, hoje vem me chamando de amor. Tô ligado que é caô, caô, caô. some quer que o pai tá forte. Vou jogar na cara, vai enroscar o bigode. Amor é o caralho, some quer que o pai tá forte. Vou jogar na cara, vai enroscar o bigode. Amor é o caralho, some quer que o pai tá forte. Vou jogar na cara, vai enroscar o bigode. Amor é o caralho, some quer que o pai tá forte. de pouco em pouco, de moedinha em moedinha O dinheiro tá entrando e eu tô ficando pique de patinha O cofre tá aumentando e tão querendo saber o que eu faço Minha mente faz dinheiro, ninguém entende, isso é fato É fato que tá mudado, a vida do menorzinho favelado Aquelas que nem me olhavam, hoje tão querendo colar do meu lado Mal sabe que eu guardei rancor, hoje vem me chamando de amor Tô ligado que é caô, caô, caô filho só me quer que o pai tá forte. Vou jogar na cara, vai enroscar o bigode. Amor é o caralho, só me quer que o pai tá forte. Vou jogar na cara, vai enroscar o bigode. Amor é o caralho, só me quer que o pai tá forte. Vou jogar na cara, vai enroscar o bigode. Amor é o caralho, só me quer que o pai tá forte.